62. Bismillahirrahmanirrahim. <clears throat> Elhamdülillahi Rabbil alemin. Və salatu və salamu alə əşrəfil əndiyə və mursalin, alə seyyidinə nəbiyyinə Muhammedin və alə alihi və sahbə əcməin. Rabbi şirah li sadri və yassir li əmri və ahlil uqdətən min lisan yafqahu qavli. Allahumma anfani bima allamtani və allimni ma yanfa'uni və zidni ilmə. Birinci Qardaşlarım, ilk növbədə özümə, sonrasını hər birinizə Allah Subhanahu taalandan haqq təqvasını qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də uca və böyük olan Allah Subhanahu taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətiniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Allah Subhanahu taaladan qorxmaq isə Allah taalanın bizə əmr etdiklərini yerinə yetirmək və bizə qadağan et etdiyi şeylərdən çəkinməklə bu sifətə nail olmaq olar. Və bilin ki, Allah Subhanahu taala bizlərin bütün əməllərimizdən, hətta qəlbimizdən keçirdiyimiz bütün hisslərimizdən xəbərdardır. Allah Subhanahu taala <clears throat> rəqib olan Allah Subhanahu taalanın üzərimizə təyin etdiyi o mələklər vardır ki, bizlərin bütün əməllərini, bütün etdiyimiz hərəkətləri bir şey qeydə alırlar. Və qiyamət günü də bunların hər birisi yazılı bir kitabda qarşımıza qoyulacaqdır. <clears throat> Ona görə də mömin hər bir an istər təklikdə olsun, istər cəmaat içərisində Allah Subhanahu taalan qorxmalıdır və bilməlidir ki, Allah Subhanahu taala onun nəzarəti altındadır Allahın və Allah taala onun bütün əməllərindən xəbərdardır. Və <coughs> bilin ki, qardaşlarım, İslam düşmənləri çoxdur. Və bu İslam İslam düşmənləri daima İslama zərər vermək üçün müəyyən yollar axtarıblar tarix boyu. Peyğəmbər sallalləmin peyğəmbər göndərilməsindən başlayaraq ta bu günə və inşallah qiyamətə kimi də bu olacaq belə. Və bu İslam düşmənləri daima çalışmışlar ya peyğəmbər peyğəmbərə zərər vursunlar, ya bu ümməti bir-birinə vursunlar ki, bu ümmətin fərdləri bir-birlərini qırsınlar. Bu ümmətdə ümmət arasında təfriqə salsınlar. Bu kafirlərin başlıca işi və məqsədi olur. Və onlar bu günə kimi çalışırlar və çalışırlar ki, müxtəlif yollarla müsəlmanlar arasında daima nə etsinlər? Ədavət, kin, küdurət, qırğın yaratsınlar. Çox təəssüf ki, bu günləri müsəlmanların qəlblərində bir-birinə olan kin, küdurət, kafirlərə qarşı olan kin, küdurətdən daha çoxdur. Müsəlmanların bir-birinə olan nifrəti kafirə olan nifrətdən daha çox, amma əks olmalıdır. Amma əks olmalıdır. Necə ki Allah Taala buyurur ki, möminlərə qarşı şəfqətli və mərhəmətli kafirlərə qarşı sərt olmalıdır müsəlman, mömin. Və sözsüz ki, bu da kafirlərin bir hiləsidir. Necə ki, bilirik ki, bu Allah Subhanahu taala öz lütfi ilə, öz rəhməti və mərhəməti ilə Allah Subhanahu taala bu qədər insanların içərisindən bizləri seçərək bizləri müsəlman etmişdir. Bizlərə peyğəmbərimiz Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmi rəsul, elçi, rəhmət olaraq göndərmişdir. Möminlər sevirlər o rəsulu, onun sünnətini qoruyurlar daima. Və düşmənlər isə hər bir an, hər bir vaxt an axtarırlar ki, o peyğəmbəri Allah Subhanahu taalanın aləmlərə rəhmət olaraq göndərdiyi o peyğəmbəri nə etsinlər, gözdən salsınlar, onu nə elənsə nə etsinlər, incitsinlər, <clears throat> əziyyət etsinlər. Üzərimizə müsəlmanların üzərinə düşən nədir? Müsəlmanların üzərinə düşən yalnız və yalnız Allahın və Peyğəmbəri s.ə.v-in sünnətinə sarılmaqdır. Allahın və Rasulunun qoyduğu əmirləri <clears throat> yerinə yetirməkdir. Biz nə qədər Allaha və onun Peyğəmbərinə sımsıxı sarılacaq, Allah subhanətə ala bizlərə yardımcı olacaq ki, biz bütün bu fitnələrdən, kafirlərin qurduğu bu hilələrdən nə edək? Başımıza qalib çıxalım. Və Allah subhanətə ala o kafirlərin o hiləsini də fitnəsini də boşa çıxaracaqdır. Çünki tarix boyu kafirlər bunu etməyə çalışıblar Peyğəmbərə qarşı, İslam ümmətinə qarşı. Lakin heç bir şeyə nail olmayıblar Allahın izni ilə, Allah subhanət Allahın yardımı ilə. <clears throat> Və deyilir ki, bunu bizlərə Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətini qorumağa, qorumağa bizə Allah subhanət Allah əmr etmişdir. Allah subhanət Allah Quran-ı kərimdə buyurur ki, Əgər siz ona, yəni peyğəmbərə, Muhammed sallallahu əleyhi və səlləmə kömək etməsəniz, bilin ki, artıqdır Allah Subhanahu taala ona kömək etmişdir. Onun sünnəsini düşmənlərin deyir sözlərindən nə etməkdir? Qorumaqdır. Peyğəmbəri Allah bir çox möcüzələrlə göndərmişdir. Və bu möcüzələr də səbəb idi ki, Peyğəmbər s.ə.v-in peyğəmbərliyini o kafirlərə nə etməyə, sübut etmək idi. Bu da bir növ idi, peyğəmbərliyin sübutu üçün. Və Peyğəmbər s.ə.v-in alimlər deyirlər ki, 3000-ə yaxındır. Bəlkə də ondan da çox möcüzələr olub. Elə bir möcüzələr Peyğəmbər s.ə.v elə bir möcüzələr göstərib ki, o kafirlər mat-mətəl qalaraq elələr olub ki, tövbə edərək, şəhadəti gətirib İslamı qəbul elələri olaraq ki, təkəbbürlükdən üz döndərərək çıxıb gedirlər. Necə ki, bir çox hədislərdə varid olmuşdur ki, kitab əhlində olan yahudlər Peyğəmbər s.ə.v-in, yahudlərin alimləri Peyğəmbər s.ə.v yanına gələrdi Rasulullah s.ə.və bir çox qeybi olan məsələlər barəsində sual verərdilər və Peyğəmbər s.ə.v onlara elə bir gözəl tərzdə cavab verib və onların bu cavabdan razı qalmalarını onlardan cavab olaraq alaraq onlara doğru düzgün cavab vermiş və onları susturmuşdur. Necə ki, bu suallar içərisində cənnətə girən möminlər ilk olaraq onlara ikram olaraq nə veriləcək? Necə olur ki, uşaq e, qız doğulur və yaxud da oğlan doğulur. O hansı mələkdir ki, bütün peyğəmbərlərin nədir? Dostudur. Yaqub əleyhissalam özünü nəyi haram etmişdir? Və s. bu kimi suallar hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v vasitəsilə bizə nə etmişdir? Çatmışdır. Və bu <clears throat> hədislər də Peyğəmbər s.ə.v-in bu hədisləri, yəni bu Peyğəmbər s.ə.v möcüzə olaraq göstərdiyi bu hədislər kafirlər üçün nə idi? Bir sübut idi, bir dəlil idi. Lakin <clears throat> buna baxmayaraq, İslamın düşmənləri yenə də Peyğəmbər s.ə.və qarşı nə etməyə, hilə qurmağa çalışırdılar. Allah subhanətə Allah Quran-ı kərimdə buyurur ki, Allah subhanətə Allah üzərinə haqq edib müsəlmanlara yardım etməyi, kömək etməyi. Bir nəfər gəlir sələflərdən birinin yanına və deyir ki, Bax, Allah subhanət hala Quran-ı kərimdə vəd verib müsəlmanlara yardım etməyi, onlara kömək etməyi öz öhdəliyinə götürüb. Bəs nə üçün bu günləri yer üzündə müsəlmanlar bu qədər əzab əziyyət çəkirlər? Müsəlmanlar təhqir olunur, müsəlmanlar qırılır, müsəlmanlar söyülür, vurulur, incidilir, haqları tapdalanır, zülmə məruz qalıblar. Nə üçün bu günləri Allah subhanət hala onlara kömək etmir? Baxın, görün, alimin cavabı necə də gözəldir. Alim deyir ki, və əynə deyir, müminun əlləzinə yəstəhiqquna nəsrdir. Bəs onda deyir, o möminlər, o möminlər hardadır ki, onlar Allah subhanahu taalanın köməyini nə edirlər? Layiqlər. Allah subhanahu taalanın onların, onlara kömək etməyini nə edirlər? Haqq edirlər üzərinə. Hardadır onda möminlər? Əgərləri Peyğəmbər s.ə.v-in dövründə olan sahabələrə imtihan olaraq Allah Subhanahu taala bir çox imtihanlar göndərmişdi. Lakin sahabelər bütün bu imtihanlara nə etdilər? Səbr etdilər və bu imtihanlardan Allah Subhanahu taala onları başa uca çıxartdı. Onlara gələn bəli imtihan idi, sınaq idi Allah Subhanahu taala tərəfindən. Bəs bu günləri müsəlman ümmətinin başına gələn imtihandır, xeyr. Müsəlman ümmətinin başına gələn bəladır. O imtihan deyil. İmtihan o kişilərə aid idi. Çünki onlar Allah və Rasulun dininə nə idilər? Sımsıxı bağlı idilər. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in sünnətini qoruyan, onu yaşadan insanlar idi. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini iki etməzdilər. Onlar Peyğəmbər s.ə.v-in əmrini, əgər əmir gəlmişsə ki, bunu yerinə yetirməyi, Peyğəmbər s.ə.v əmr etmişsə bunu yerinə yetirməyi, onlara, onlar soruşmazdılar ki, ya Rasul, bu vacibdir, bu sünnətdir, bu müstəhəbdir, bu olar, olmaz ən böyük isə o müsəlmanlar heç bir zaman Allah Subhanahu taalaya şərik qoşmazlar. Lakin bu günləri müsəlman ümmətlərinin bu hala düşməsinə ən böyük səbəb isə bu ümmətlərin Allah Subhanahu taala nədir? Şərik qoşmalarıdır. Bu günləri elə bir müsəlman ölkəsi yoxdur ki, orada Allah Subhanahu taaladan qeyrisinə ibadət olunan ibadətgahlar olmasın. Misirin özüdür, Suriyanın özüdür, Fələstinin özüdür. İstənilən bir ölkədə Allahdan qeyrisinə ibadət olunan nədir? İbadətgahlar var. Allah Subhanahu taala isə Qurani Kərimdə buyurur ki, şirkin məsdəri nədir? Qorxudur. Bir qövm ki, Allah Subhanahu taala şərik qoşacaqsa, Allah Subhanahu taala nədir? Onlara qorxu salacaq qəlblərinə. Bu mütləqdir. Bu Allah Subhanahu taalanın əmridir. Qoyduğu qaydadır. Lakin bir ümmət ki, Allah subhanət hala iman gətirəcək. Allah subhanət haladan qeyrisinə ibad etməyəcək, Allah subhanət hala onların qəlblərinə nə idi? Əminamanlıq verəcək. Allah subhanət hala elə edəcək ki, o düşmənlər özləri qorxularından çəkiləcəklər gəlib. <clears throat> Və Allah subhanət hala o Peyğəmbərinə bu möcüzələri vermişdir ki, o möcüzələr vasitəsilə Peyğəmbərimiz Muhammed s.ə.v o kafirlərə onun peyğəmbər olduğunu sübut etmək üçün idi. Həmçinin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu möcüzələri ilə öz ümmətinə bir çox şeyləri açıqlamışdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabələr o cürə çətinlikdə, imtahanlarda, sınaqlarda olarkən Peyğəmbər sallallahu onlara bir çox şeyləri müjdə olaraq vəd vermişdir. Peyğəmbər sallallahu onlara Konstantinopolun fəth olunmasını vəd vermişdir. Peyğəmbər sallallahu onlara Yəmənin, Şamın, Bizans imperatorunun <clears throat> imperiyasının fəth olunmasını, farsların fəth olunmasını və bir çox yerlərin, məmləkətlərin fəth olunmasını Peyğəmbər s.ə.v bu hədislər vasitəsilə o sahabələrə xəbər vermişdir. Halbuki o sahabələr də həmin anda Peyğəmbər s.ə.v bu kəlmələri onlara söylədiyi zaman, inşallah indi irəlidə o hədisləri oxuyacaq. Hətta sahabələr təəccüb edirdilər. Sahabilər təəccüb edirlər ki, görəsən peyğəmbər sallallahu bunu necə deyir? Necə bizə xəbər verir bunlar? Bu necə ola bilər belə bir şey ki, biz Fars imperiyasını fəth edəcəyik, Bizansı fəth edəcəyik. Konstantinopol fəth olunacaq. Lakin peyğəmbər sallallahu bunları sahabelərə nə edirdi? Deyirdi. Sahabələr isə həmin anda çox çətinlikdə idilər, imtahanlarda, sınaqlarda idi. O qədər az idilər ki, qarınlarına daş bağlayıb çölə çıxardılar. Bu cür halda Peyğəmbər sallallahu əleyhi onlara deyir ki, gələcək nədir? İslamındır. Gələcək İslamı olacaqdır. İstər kafirlər bunu istəsinlər, istər kafirlər bunu istəməsinlər. Allah subhanahu ta'alanın bu dini hər bir bölgəyə, hər bir güşəyə, hər bir şəhərə, hər bir evə, hər bir o evin fərdinə kimi necəydi, çatacaqdır. Kafirlər bunu istəsələr də, istəməsələr də belə. Bu Allah subhanahu ta'alanın dinidir. Allah subhanahu ta'ala bu dini qoruyur və bunu istədiyi kimsələrə nə edəcəkdir? Nəsib edəcəkdir. Və deyilir ki, Allahın dini, yəni tövhidi müzəffərdir və bu din bütün torpaqlara, bütün evlərə, hər bir məmləkətə çatacaqdır. Peyğəmbər s.ə.v dəvətinə başladıqdan sonra Qureyş başçıları Ərəb zadəganlarıdır, qorxuya düşdülərdir. Dedilər ki, kimdir bu adam? Hansı ki, bizi deyir, ata-babalarımızın deyir, ibadət etdiyindən çəkindirirdir. Onlara istehza etməyə və onları ələ salmağa, onlara əziyyət verməyə başladılar. Peyğəmbər s.ə.və onun ətrafında olan İslamı ilk qəbul edən sahabələrə müşriklər, Qureyş zadəganlara əzab əziyyət verməyə başladılar. Dedilər ki, bu hansı kimdir ki, bizi öz ata-babalarımızın dinindən, yolundan döndərir. Bu vaxt Allah onlara təsəlli verərək səbir etmələrini tövsiyə etdi. Və tezliklə onlara qələbənin verilməsi ilə Allah Subhanahu onları nə etdi? Müjdələdi. Və onlara dedi ki, səbr edin. Qələbə deyir, tezlik sizindir. Bu dini ucaldacağını Allah Subhanahu onlara vəd etdirir. Bütün dinlərin üzərində qalib edəcəyini Allah Subhanahu onlara xəbər verdi. Xəbbab ibn Ard radiyallahu anh, deyir ki, sahabələrdən biridir. İşgəncə görən sahabələrdən biridir. Deyir ki, o qədər deyir, işgəncələr çoxalmışdır ki, artıq deyir, dözülməz hala gəlmişdir. Artıq əksəriyyətimiz sahabələrin həyatını oxuduğumuz zaman görmüşük müşriklər onlara necə əziyyət verirdilər. Necə Bilal radiyallahu anhə, Ammar ibn Yasir onun anasına, necə işgəncələr, necə əziyyət verirdilər. Həmçin digər sahabələrə də bu cür işgəncə əziyyət verirdilər müşriklər. Və deyir ki, artıq işgəncələr o qədər çoxalmışdır ki, biz deyir, dözə bilmirdik, deyir bir günləri hədis Buxar Müslimdə gəlir. Peyğəmbər s.ə.v dir Kəlbənindir kölgəsindədir uzanmışdır. Bizdir gəldik Peyğəmbər s.ə.v-in yanına və dedi ki, ya Rasulallah, nə üçün səndir Allaha dua etmirsən ki, Allah Taala bizə kömək etsin? Nə üçündür Allah Subhanahu taala dua etmirsən ki, Allah Subhanahu taala bizləridir müşriklərin üzərində qalib etsindir. Artıq deyir biz işgəncələrə dözə bilmirik bu əziyyətlərə. Təsəvvür edin, Peyğəmbər s.ə.v uzanıb və bu sahabə də bu cürlə işgəncələrə dözə bilməyərək gəlir Peyğəmbər s.ə.v bu cürlə sözləridir. Və Rasulullah s.ə.v başını qaldıraraq deyirdir. Sizdəndir əvvəlki ümmətlərdə elə insanlar var idi ki, onları deyir torpağı qazar, diri-diri o torpağa bastırardılar. Bir dənə deyir başı qalardı bax beləncinə. Və dəmir kəsən deyir mişarı götürüb deyir onun başını deyir iki yerə bölərdilər. Deyir. Lakin bu deyir, onu öz dinindən nə etmirdi, deyir, döndərmirdi, deyir. Elələri də deyir, olubdur ki, onların deyir, bədənlərini, ətlərini bədənlərindən dəmir dırmaqlar ilə darıyıb deyir, çıxardardılar ki, onlar öz dinlərindən dönsünlər, lakin onlar deyir, öz dinlərindən deyir, dönmürdülər, deyir. Səbr edirdilər, deyir. Allah and olsun deyir ki, Allah subhanət Allah bu dini tamlayacaqdır, deyir. Peyğəmbər s.ə.v and içir, Elə bir anda, elə bir vaxtda ki, sahabələr bu qədər işgəncələrin əzab əziyyətinin içərisində idilər. Ona görə gəlmişlər Peyğəmbərin yanına şikayətə. Lakin deyir ki, Allaha and olsun ki, Allah subhanətələ bu dini tamamlayacaq, lakin siz tələsirsiniz deyir. Siz deyir, tələsirsiniz. Allah subhanətələ bu dini qalib edəcək, bu dini müzəffər edəcək. Tövhid hər bir şeyin üzərində qalib olacaqdır. Və Və Peyğəmbər s.ə.v onlara buyurur ki, siz deyir, tələsəyəsiniz, deyir. Hətta deyir, elə bir an gələcək, elə bir vaxt gələcək ki, Sənadan Hədramauta, yəni bu iki dənə şəhər adıdır. Sənadan deyir, Hədramauta deyir, bir insan təkdir səfərə çıxacaq və o yol boyu Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaq. Əvvəllər bu yolu getmək olmurdu, çünki yolda quldurlar olurdular ki, hansı ki, o yolu gedib gələnləri soyur da, öldürür də. Lakin Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, insanlar çox rahatlıqla gedib gələcəklər. <clears throat> Başqa bir hədisdə Rasulullah s.ə.v yenə Buxarı Müslümdə gələn hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Allahdır yer üzünü dir mənə görə cəm etdidir və onu dir mənə göstərdidir. Mən dir onun dir şərqini və qərbini də gördümdir mənim ümmətimindir səltənəti, mənim üçün ayrılmış torpaqlarındır sahəsinə qatılacaqdır. Mənədir iki dənə xəzinə, qırmızı Sezarın qızılı və ağ Xosrovundir, daşqaşıdır, verildidir. Peyğəmbər s.ə.v möcüzələrinə idi. Rasulullah s.ə.v müsəlmanların bu cürünə çətin bir vaxtında onlara bu cürünə müjdə ilə müjdəliyir. İki dənə xəzinənindir veriləcəkdir mənə bir e, Sezarın qızılı və bir də ağ Xosrovun bir daşqaşıdır. Hər ikisi də Ömər radiyallahu anhunun xəlifəliyi dövründə zəbt olunur. Ələ keçirirlər bu şəhərlər. Hər ikisi də Ömər radiyallahu anhunun xəlifəliyi dövründə ələ keçirildi. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, gecənin və gündüzün deyir, çatdığı hər bir torpağa bu İslam dini çatacaqdır. Elə bir daşdan, gildən, palçıqdan ev qalmayacaq ki, İslamdir, ora girməsindir. Allah mənə üzümüdür, Şama çevirdi. Belimi isə gəmənə yönətdi. Ey Muhammed, qarşında olan sənə qənimət olaraq verəcəyimdir. Arxanı isə sənə dalayaq olaraq verəcəyimdir. İslam yayılacaq. İslam yayıldıqca da şirkdir, azalacaqdır və müşriklər edir, azalacaqdır. Hətta iki qadın yola çıxacaqdır, heç nədən qorxmadan və heç bir şeydən çəkinmədəndir nəfsimdir əlində olan Allah and olsun ki, günlər, aylar, illər keçəcəkdir və ulduzların çatdığı yerədir, İslamdır çatacaqdır. Bunları özündən Peyğəmbər s.ə.v deməmişdir. Bunların hamısını Allah subhanət hala onlara vəhiy olaraq nazil etmiş və o da Peyğəmbər s.ə.v bunu ümmətinə çatdırmışdır. Baxın, görün, Adi ibn Hatim radiyallahu nədir? Deyir ki, mən Peyğəmbər s.ə.v yanında ikən bir nəfər gəlib Peyğəmbər s.ə.və yoxsulluqdandır şikayət etdidir. Müsəlmanlardır, o vaxt çox kasıb idilərdir. Sonra digər bir nəfər gəldi və yol kəsəndir quldurlardan şikayət etdidir. Peyğəmbər s.ə.v mənə buyurdu ki, ey Adi, Hira İraqda şəhərdir. Deyir ki, Hira şəhəridir, gördünmüdür? Adi deyir ki, xeyirdir. Yalnız deyir, adını eşitmişəmdir. Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, əgər ömrün uzun olsa, dəvə üzərində bir qadının Allahdan başqa heç kəsdən qorxmadan, Hiradan, yəni İraqdan Kəbəyə gəlib tavaf edəcəyini görəcəksən, deyir. Subhanallah. Adi radiyallahu səhabə öz-özünə fikirləşir ki, bizim deyir Tay qəbiləsinin yol kəsən quldurları var ha. Onların əlindən o qadın necə gələ bilər bura tək tənha deyir. Təsəvvür edək ki, Peyğəmbər s.ə.v-in əyanında oturan bu sahabə Adi ibn Hətim. 5-də dəqiqə bundan öncə 2 nəfər gəldi ona şikayət etdi. Biri gəldi şikayət etdi Peyğəmbər s.ə.v yoxsulluqdan, digəri gəldi şikayət etdi ki, yol kəsən quldurlardan ki, bunların əlindən bir-birinə edək. Lakin Peyğəmbər s.ə.v sahabəyə deyir ki, vaxt gələcəkdir ki, Heradan deyir Kəbəyə bir qadın gələcəkdir, tavaf eləcək Kəbəni heç bir heç kəsdən, Allahdan başqa heç kəsdən qorxmayacaqdır. Və <coughs> deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurdu, əgər ömrün uzun olsa, deyir, Kisranın xəzinələrinin də fəth ediləcəyinidir, görəcəksən. Sahabə dəhşətə gəlir, deyir ki, Kisra ibn Hormuzun, mən Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, bəlidir, Kisra ibn Hormuzundir. Əgər ömrün uzun olsa, qızıl və gümüş dolu kisəni, kisəsini çıxarıb zəkat vermək istəyən adamı görəcəksən. Lakin zəkat verməyə deyir, adam tapmayacaqdır. Subhanallah. Peyğəmbər s.ə.v-in bu möcüzələri idi. Rasulullah s.ə.v elə bir şeylərdən xəbər verirdi ki, sahabələrə halbuki onlar Peyğəmbər s.ə.v-in dünyasını dəyişəndən sonra neçə illər sonra baş vermişdir bu hadisələr. Sahabə özü də təəccüb edir ki, hətta Peyğəmbər s.ə.və yenidən sual verir ki, ya Rasulullah, Kisra ibn Hormuzu deyirsən? Deyir ki, bəli, Kisra ibn Hormuz. Həqiqətən də bütün bunlar Peyğəmbər s.ə.v ölümündən sonra səhabələrin, xəlifələrin dövründə hamısı fəth olunur. Hamısı fəth olunur. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, gələcək nədir? İslamındır. Elə bir yer, elə bir sahə, elə bir şəhər, elə bir kənd, elə bir ev olmayacaq ki, ora İslam girməsin. Bunu kafirlər istəsələr də, istəməsələr də. Ona görə də bu günləri kafirlər yalnız və yalnız müsəlmanları əzməyə, onlara zülm verməyə çalışırlar çalışırlar ki, onları incisinlər, onları bir-birini qırdırsınlar. <clears throat> Və sahabə deyir ki, hər birinizdir mütləq bir gün gələcəkdir, aranızda heç bir pərdə və tərcümə olmadı, tərcüməçi olmadan Allahladır qarşılaşacaqsınızdır. O zaman Allah səni təbliğ edən bir peyğəmbər göndərmədinmi? Həmin o insan deyəcək ki, bəli göndərdin ya Rəbbim. Allah Subhanahu taala buyuracaq: "Mən sənə mal vermədimmi?" O deyəcək ki: "Bəli, ya Rəbbim, verdin" deyir. Sağına baxacaq, cəhənnəmdən başqa bir şey görməyəcək. Soluna baxacaq, yenə də cəhənnəmdən başqa bir şey görməyəcəkdir. Adi radiyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-in belə buyurduğunu eşitdimdir. Bir xurmanın yarısı qədər də olsa belə sədəqə veribdir, özünüzü cəhənnəm odundan qoruyundur. Kim yarım xurma tapmasa, gözəl bir sözlə olsa da belə nə etsin? Özünüdür, qorusundur. İllərdir ötdü. Artıq Peyğəmbər sallallahu dünyasını dəyişmişdi. Adi radiyallahu deyir ki, Allahdan başqa kimsədən qorxmadan Kəbəni tavaf etməyə gedəndir, dəvə üstündə yaşlı qadındır, gördündür. Subhanallah. Peyğəmbər sallallahu buyurduq o möcüzəni gördü. Hətta adi özü təəccüb etmişdi ki, o quldurlar var, onların əlində necə gələ bilər o qadın? Lakindir Allah and olsun ki, gördüm, gəldi, Kəbənidir, tavaf etdidir. Sonra deyir ki, Kisra ibn Hurmuzun xəzinələrini ələ keçirənlər arasında deyir, mən özüm də deyir, var idimdir. Və deyir ki, əgər sizin də ömrünüz deyir, uzun olarsa, Əbül Qasımın, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi kimi kisəsini çıxaran və zəkat verməyə adam tapmayan o kimsəndir, görəcəksinizdir. Həqiqətən də Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verdiyi bu əlamətlər həqiqət olmuşdur. Səhabələrin zamanında İran və Bizans fəth edildi Və maldir o qədər çoxalmışdır ki, Ömər ibn Abdüləzizin dövrünü artıq insanlar kimə zəkat vermək üçün adam tapmırdılar. Yəni mal o qədər müsəlmanları çoxalmış. O qədər Allah Subhanahu onlara bərəkət vermişdir ki, o zəkatı çıxarıb verməyə adam tapmırdılar. Bunlar hamısı nəyin səbəbi idi? Bunlar hamısı səhabələrin peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnətinə sımsıxı sarılmaları idi. Peyğəmbər sallallahu əmrini layiqincə yerinə yetirmələri idi. Allah Subhanahu taala haqqını qorumaları idi. Bəs bugünkü müsəlmanlar bunları edirlərmi? Xeyr. Bugünkü müsəlmanlarda heç onlardan heç bir faiz də qalmır. Allah qorusun bu günləri müsəlman ölkələrində Allahdan qeyrisinə ibadət edilən nə qədər yerlər var. Həmin o Allahdan qeyrisinə ibadət edilən yerlərə nə qədər insandan axışıb həmin o yerlərdən övlad, şəfa, ruzi nə qədər diləyirlər. Halbuki bu şeyləri onlara ayalnız və Allah subhanət hala verə bilər. Onlar Allahı unudub, artıq o qəbir sahiblərindən istəyirlər bütün bunları. Və yaxud da diri olan övliyalardan, seyidlərdən. Bundan sonra hansı köməkdən danışmaq olar Allah subhanət halanın? Məgər o möminlər haqq ediblər ki, Allah subhanətə onlara kömək etsin. Ya, mümkün deyil. Bu günləri yəni yer üzündə baxın nə qədər müsəlman qırılır. Hər gün, hər gün bu müharibə gedən ölkələrə nəzər salın. Hər gün ən azından bir 3 nəfər, 4 nəfərdən götür ölə. Ən, yəni ən azı deyirəm amma mən sizə. Görün, bir ildən çoxdur bu müharibələr gedir. Bunu vursan günlərə gör nə qədər müsəlmanlar edir. Qırılan müsəlman deyil, başqası deyil yaşlı, qoza, arval, uşaq, hamısı qırılır. Və deyir ki, İbn Həzər rahiməhullah deyir ki, böyük ehtimalla ki, İsa və Mehdi əleyhissalamın dövründə də, yəni axır zamanlarda da artıq bu maldır, çoxalacaqdır, deyir. Yəni, yenə də bu dövr gələcək ki, hansı ki, o zəkat verməyə, sədəqə verməyə adam tapılmayacaq. Rasulullah s.ə.v hədisində buyurur ki, Bizans imperatoru Qeysərdir öldükdən sonra deyir, başqa bir Qeysər, yəni Sasani hökmüdarı deyir, gəlməyəcəkdir. Kisra öldükdən sonra başqa bir Kisra deyir, gəlməyəcəkdir. Canım əlimdə olan Allah and olsun ki, onların xəzinələri Allah yolunda xərclənəcəkdir, deyir. Hamısı da Ömər radiyallahu anhın dövründə bütün o xəzinələr parçalanır, müsəlmanlar arasında nə edilir? paylanılırdır. Gəlib ki, tarixi hadisələrin birində qeyd olunur ki, iki ordudur bir-biri ilə qarşılaşır. Perslərlə müsəlmanlar. Onlar deyirlər ki, qoy sizdən bir nəfər irəli çıxıb, mənimlə deyir, danışsın. Muğirə ibn Şöbə radiyallahu anh irəli çıxaraq, o perslərdən olan nümayəndə ilə başlayır danışmağa. Və ona deyir ki, nə istəyirsənsə soruş, deyir. O da soruşur, deyir ki, siz kimlər, kimlərsiz, deyir. Muğirə deyir ki, biz ərəblərdən onlar bir qövm idir. Biz uçurum kənarında olan bir tayfa ididir. Azlıqdan deyir, xurma çəyirdəyinidir, yalayardıq deyir. Yun dərindən dədir, hazırlanmışdır, paltar geyinərdik. Bütlərə dil ibadat edirdik. Bu halda olduğumuz zaman Allah subhanət Allah bizlərə deyir, rəhmət olaraq Peyğəmbəri göndəridir. O Peyğəmbər bizlərdən idi. Biz onun ata və anasını da tanıyırdıq, deyir. O bizə əmr etdi ki, sizlərlə vuruşaq o vaxta qədər ki, sizlər tək ona Allah Subhanahu taalaya ibadət edib ona heç bir şey şərik qoşmayana qədər. Əks halda sizlər də cizyə verəcəksiniz. Bizlərdən kimsə ölərsə deyir, şəhiddir və cənnət əhlindəndir. Onun üçün gözlərin görmədiyi, qulaqların eşitmədiyi və heç bir qəlbin də belə düşünmədiyi, fikirləşmədiyi nemətlər hazırlanmışdır. Bu, bu döyüşdədir, kimsədir bizdən ölməzsə, sizlərdir, mütləqdir ona deyib nə edəcəksiniz? Tabi olacaqsınız. Həqiqətən də sahabələr birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-in tərbiyəsi ilə böyümüş insanlar idi. Və onlar Peyğəmbər s.ə.v-in sözünü heç vaxt iki etməzdilər. Rasulullah s.ə.v onlara nəyi əmr edirdisə, dərhal onu yerinə yetirərdilər. Baxın. Misal olaraq Əbu Əyyub Əl-Ənsar radiyallahu Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən Mədinəyə gəldiyi zaman həmin o səhabənin evində yaşayardı. Həmin o səhabənin də iki mərtəbə bir evi var ididir. Səhabə Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ya Rasulallah, səndir qalxdır, üst qatdadır, oldir. Mən deyir, aşağıdır, qatda olacamdır. Peyğəmbər s.ə.v ona deyir ki, məndir insanlarla daha çox ünsiyyətdə oluram. Ona görə mənə rahat olar ki, mən aşağı mərtəbədə olum, səndir ikinci mərtəbədə oldur. Və sahabə deyir ki, mən deyir, öz zövcəmlə evindir kənarları ilə yer yeridir. Evindir ortası ilə yerimdir ki, birdən Peyğəmbər s.ə.v üstü ilə yer yeridir. Hər gün deyir, zövcəm yemək pişirər və mən də o yeməyi götürüb aparıb Peyğəmbər s.ə.və verərdimdir bir günlər yenə də yemək bişirildi. Mən o yeməyi götürüb Peyğəmbər sallallahu apardım, verdim. Lakin Peyğəmbər sallallahu o yeməkdən bir tikə də yemədidir sahabə qaça-qaça gəlir Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm yanına deyir ki, ya Rasulullah, yeməkdədir, nə xoşuna gəlmədi ki, sən onu yeməmsən deyir. Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, bu yeməkdə deyir sarımsaqdır, qatılıbdır. Mən deyir insandan da daha çox ünsiyyətdə olduğuma görə deyir, bu yeməkdəndir yemirəmdir. Mən də sevmirəmdir sarımsağıdır. Və sahabə deyə bilərdi ki, hə, ya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu sevmirsə, bunu haram etmədi bizə. Biz də yeyə bilərik. Lakin baxın görün sahabə nə dedi ki, ya Rasulullah, sənin sevmədiyin bir şey mənə heç vaxt sevimli ola bilməz. Sənin se sevmədiyin bir şey mənə heç vaxt sevimli ola bilməz. Bu günləri yer üzündə olan müsəlmanlar nə qədər Peyğəmbər s.ə.v haqqını tapdalayırlar. Rasulullah s.ə.v-in haqqını tapdalamaq o bidətləri ortaya çıxarmaqdır. Peyğəmbər s.ə.v-in əmr etmədiyi, söyləmədiyi nə qədər şeylər var ki, bu günləri müsəlmanlar edirlər və deyirlər ki, bu sünnətdir. Bu Peyğəmbər s.ə.v haqqını tapdalamaq deyilmi? Peyğəmbər s.ə.v-in sevmədiyi bir şey etməkdir bu. Peyğəmbər s.ə.v bunu bizə əmr etməyib, amma insanlar, müsəlmanlar bu günləri bunları edirlər. Bundan sonra hansı köməkdən danışmaq var? <clears throat> <coughs> Rasulullah s.ə.v-in möcələrindən Konstantinopolun deyir, fəth edilməsidir. Avf ibn Məlik, həmçin İbn Ömər radiyallahu deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v bizə buyurur, deyir, qiyamət gündən qabaq 6 dənə hadisəni gözləyindir. Konstantinopolun, İstanbulun fəthidir. İlk, ilk öncədir fəth ediləcək, e, fəth ediləcəkdir. <clears throat> həmçinin sahabələr Xəndək döyüşündə bilirsiniz ki, bütün dəstələr, həm müşriklərdən olan dəstələr, həm də kitab əhlinə olan dəstələr birləşmişdilər. Və həqiqətən həddən artıq çox ordu yığılmışdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə döyüşə gəlmişdilər müşriklər. Və Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm xəndək qazırlar sahabelər. Çox vəziyyətləri çox çətin, çox əzab əziyyətli, yeməyə heç bir şeyləri yox, hava da soyuq, qarınlarına da daş bağlayırlar azlıqdan. Sahabələrin halına baxın. Lakin Peyğəmbər sallallahu onlara əmr edir ki, o xəndəyi qazın. Xəndək qazıldığı zaman xəndəyin içərisindən böyük bir qaya parçası çıxır. Sahabələr nə qədər çalışırlar onu sındırmağa sındıra bilmirlər. Rasulullah sallallahu çağırırlar. Peyğəmbər sallallahu gəlir. Əlinə o başı sındırmaq üçün aləti götürür, Bismillah deyərək o qaya parçasına vurur. Peyğəmbər s.ə.v birinci zərbəsindən sonra Rasulullah s.ə.v buyurur, Şamın açarlarıdır mənə veriləcəkdir. Allaha and olsun ki, qırmızı qəsrləridir, görürəmdir. Subhanallah. Bu dəhşətli bir şeydir. Təsəvvür edin, sahabələr o cürlə halda Peyğəmbər sallallahu o daşı vurur qaya parçasına və deyir ki, Şamın dir açarları mənə ver, Allah and olsun dir, qırmızıdır, qəsrləridir, görürəm dir. Sonra ikinci dəfə bismillah dedi, yenə də burada dedi ki, mənə Fars imperiyasının açarları verildi. Mən ağ qəsrləridir, görürəmdir. Onların bütün sahəsidir mənim torpaqlarıma qatılacaqdır. Üçüncü dəfə vurdu və qaya parçasıdır, parça-parça oldu deyir. Allah and olsun ki, Yəməni görürəm. Mənədir onun açarları veriləcəkdir. Həmçin deyir ki, sananın qapılarını görürəm. Müsəl müsəlmanlar deyir, mühasirədə olduqları var, Peyğəmbər s.ə.v onlara bu sözləri deyirdi. O çətin vəziyyətdə Peyğəmbər s.ə.v onlara bu müjdəni vermişdi. <clears throat> Və deyir ki, insanlar gedəcəkdir Yəmənə deyir, yaşamağa. Lakin Peyğəmbər s.ə.v buyurdu ki, Mədinə deyir, onlar üçün daha xeyirli olacaqdır. Və bütün Peyğəmbər s.ə.v-in bu zikr etdiyi bütün bu şəhərlər, bu yerlər, bu torpaqlar sahabələrin dövründə hamısı fəth olunmuşdur. Və necə ki, Peyğəmbər s.ə.v bunlara buyurmuşdu, o cürnədə heç bir şey əskik olmadan hər bir şey baş vermişdir Allahın izni ilə. Bu Peyğəmbər s.ə.v-in möcüzəsidir. Rasulullah s.ə.v bunları özündən demirdi. Bunları ancaq ancaq ona uca və böyükən Allah s.ə.v vəhiy edir. O da Allah Subhanahu taalanın bu vəhini insanlara çatdırıldı. Nə kidir baş verməyib, o isədir mütləq olacaqdır. Qiyamətin qopacağı vaxta qədər Peyğəmbər əsasın bir çox müjdələri bizə xəbər vermişdir. İsa əleyhissalamın gəlməsi. İsa əleyhissalamın gələrək insanlara, müsəlmanlara imam olaraq onlara namaz qıldırılması. Mehdi əleyhissalamın olması. Bütün bunlar nədir? Peyğəmbər s.ə.v-in möcüzəsidir ki, Peyğəmbər s.ə.v bunlar haqqında bizə xəbər vermişdir. Və deyir ki, lakin bunların da baş verməsi üçün ümmətdir, nə etməlidir? Nə etməlidir ki, qalibiyyətdir, onlara müyəssər olsundur. Bu, Allahın müsəlmanlara olan vədidir. Allah bu dini ucaldacaqdır. Kafirlər istəsələr də, istəməsələr də belə, onlara xoş gəlməsə də, gəlsə də belə, Allah öz üzərinə vacib etmişdir müsəlmanlara yardım etməyə. Bu kəməyin gəlməsi üçün Allah Subhanahu taala və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun bir çox səbəblər qoymuşdur. İlk olaraq imandır. Doğru, səmimi etiqad olmalıdır. Peyğəmbər və sahabelərdə olan iman və etiqad kimi. Çünki Allah Allah Rəsulu sahabələrin bünövrəsini tövhid üzərində elə qurmuşdur ki, necə ki o bünövrəsi möhkəm olan bir bina kimi, hansı ki, böyük bir zəlzələrə qarşı davamlıdır. Və onlar da bu cürlə imtihanlardan, sınaqlardan keçdilər və heç birində də sınmadılar. Lakin bugünkü müsəlmanların bünövrəsi laxlayır. Çünki bünövrələri tövhid üzərində nədir? Qurulmuyor ona görə. Və ilk olaraq Allah subhanət halaya şərik qoşmaqdan nə etmək? Uzaq olmaqdır. Və Bunları da insanlara nə etmək lazımdır? Çatdırmaq lazımdır. <clears throat> İnsanlara bunları çatdırmaq lazımdır. Hər bir müsəlman çalışmalıdır, elm almalı, oxumalı, öyrənməli və o öyrəndiklərini də insanlara nə etməlidir? Bəyan etməlidir. Çünki Allah Subhanahu taala şirkdən başqa aşağı olan bütün günahları bağışlayır. Şirk elə bir zülmdür ki, Allah Subhanahu taala onu məğfirət etmir, bağışlamır o insanı. Allah qorusun, şirk üzərində ölən bir kimsə əbədi olaraq cəhənnəmdədir bütün peyğəmbərlər şirkdən çəkindirirlər. İbrahim əleyhissalam Allah Subhanahu dua edərək buyurar ki, ya Rəbb, məni də əhli beytimi də bütlərə tapınmaqdan qoru. Loğman əleyhissalam oğluna ilk olaraq nəsihətdə o oldu ki, ey oğlum, Allaha şərik qoşma. Həqiqətən şirk ən böyük zülmdür. Yaqub əleyhissalam ölüm yatağında olur. Övladlarının yanına çağırır, deyir ki, mən öləndən sonra siz kimə ibadət edəcəksiniz? Onlar deyirlər ki, biz sənin İbrahimin Rəbbi olaraq Allah Subhanahu taala ibadət edəcəyik bu günləri müsəlmanlar da öz ailələrində ilk olaraq və sonra da ətraflarına bunları hamısını çatdırmalıdırlar. <clears throat> və sözsüz ki, bu tövhid olandan sonra və insanlar Allah Subhanahu taalanın dinindən sımsıxı azı dişləri ilə möhkəm yapışandan sonra Allah Subhanahu taala onlara nə edəcəkdir? Yardımçı olacaqdır. Allah Subhanahu taala onlara yardım edəcəkdir. Və e, bu yardım gəldiyi zaman o kafirlər artıq özləri qorxularından nə edəcəklər? Çəkiləcəklər geriyə. Necə ki, Allah Subhanahu taala buyurur ki, Nur surəsində Allah sizlərdən iman gətirənlərə və yaxşı iş görənlərə onları özündən əvvəlkilər kimi yer üzünün varisləri edəcəyini, möminlər üçün onların Allahın özü bəyəndiyi dini, yəni İslamı möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu əminamanlıqla, arxayınçılıqla əvəz edəcəyini bəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər şübhəsiz ki, əsir fasiqlərdir. Qələbə üçün də yalnız və yalnız Allah Subhanahu yardım istəmək, kömək istəmək lazımdır. Günahlar, asiliklər, Allah Subhanahu qarşı edilən bu qədər üsyanlar qalibiyyət yox, məğlubiyyət, məğlubiyyətin nə idi? Səbəbidir. Ona görə də Dünyada bu günləri müsəlmanların başlarına gələn bu cür bəlalar, müsibətlərin bir dənə səbəbi var ki, müsəlmanlar Allah və Rəsulun qoyduğundan çox uzaqlaşıblar. Həddən artıq çox uzaqlaşıblar. Bu bəlanın qalxması üçün də onların Allah və Rəsulun dininə nə etmələri lazımdır? Qayıtmaları lazımdır. Və <clears throat> Allah Subhanahu taalaya dua edirəm ki, Allah Taala bizləri Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləmin yolundan möhkəm yapışan qullarından etsin. Amin. Dua edirəm ki, Allah Taala bizlərin hər birini fitnədən və onun əhlindən qorusun. Amin. Dua edirəm ki, Allah Subhanahu taala bizləri dünyada və axirətdə möhkəm bir kəlmə olan la ilaha illallah kəlməsi ilə sabit qədəm etsin. Amin. Və yalnız müsəlman olduğumuz halda bizləri bu dünyadan köçsün. Amin. Subhanakallahumma və bihamdik, əşhadu an la ilaha illə əntə, əstəğfiruka və etûbü ilayk.